Maar Job het geantwoord en gesê, Hoe goed het jy die onmachtige bijgestaan, die krachteloze arm gehelp. Hoe mooi het jy die onwijze raad gegee en beleid en oorvloed bekendgemaak. Van wie het jy woorde te kennen gegee, en wie se gees het uit jou uitgegaan. Die skimme is bangs onder die waters en onder die bewoners daarvan. Naak jy die dode rijk voor om, en die plek van vertering het geen bedekking nie, voor om wat die noorde uitspan oor die chaos, waar die aarde op hang oor en niks, wat die waters saambind in sy wolke sonder dat die wolkgevaarte daaronder skeer, wat die gezicht van die troon toe deur dat hy sy wolk daaroor uitspreid. Hy het kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig en duisternis eindig. Die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy dreiging. Deur sy kracht breng hy die sedert in beroering, en deur sy verstand verpletter hy raap. Deur sy asem word die hemel helder, Zijn hand het die vinnige slang dierboer. Kijk, dit is maar de uitlopers van sy wee, en wat een fluisterwoord hoor ons maar van om. Wie sy dan die donder van zijn machtige dade verstaan?